Привіт, друзі! Мене звуть Торохтушка. Я дуже рада, що ви зазирнули до мене в гості. Для тих, хто вперше відкрив мій канал, рада знайомству з вами. Мене звуть Оля і тут я начитую різноманітну літературу для вас. Ми з вами продовжуємо начитувати дуже ніжну та щемливу історію дівчинки Ганнусі, книгу Проклята краса, яку написала українська, неймовірно талановита авторка Дарина Гнатко. Для тих, хто ще не встиг прослухати попередні частини, на екрані ви бачите посилання, за яким ви можете це зробити, а також я залишу його в описі до цього відео. Хочу вас попросити не забувати підписуватись на мій канал, це для мене величезна підтримка, а також ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі. Якщо вам сподобалась книга, можете поділитися з нею зі своїми знайомими чи друзями. Я вам буду дуже вдячна. Що ж, продовжуємо читати? Продовження. Частина сьома. Решта святкового вечора промайнула для Ганусі, мов у тумані. Забившись у стареньке крісло в кутку вітальні, вона вологими від непролитих сліз очима мляво спостерігала за кімнатою, котра без Дмитра раптом зробилась майже темною та непривітно чужою. З байдужістю, що межувала з легкою огидою, дивилась вона на Павла який, смачно попоївши та від душі нахвиставшись із тих чарок що раз у раз підсовував йому Прокопенко, тепер голосно булакав з тим же самим Прокопенком та веселим худим дядечком у товстих окулярах. Не відчула вона майже нічого і тоді, коли розпашіла з червоними щеками Дарина після танців зі своїм Прокопенком опинилась у міцних руках Павла, Ганнуся спокійно спостерігала, як його долоні, котрі ще зовсім недавно обіймали та голубили її саму, відверто пестять пишне тіло сестри, а захмелілі, блискучі очі не відриваються від її лиця. Вона також бачила невдоволене, шоковане лице тітки Глашки та похмуре лице самого дядька Данила, але їй уже все одно було байдуже, і вона навіть не поворухнулась коли через деякий час під час другого танцю Дарини з Гребенком до неї підійшов дядько Данило. Зупинившись поряд, він деякий час спостерігав за її сонливою байдужістю, а потім промовив трохи невпевнено Я думаю, завтра листом викликати твого батька. Гануся звела на нього втомлений погляд. Робіть, як знаєте. Дядько Данило прокашлявся, пом'явся ще поряд, а потім, несподівано взявши за руку, здивував своїм питанням. Ганю, я роблю так з поваги до твого батька. О, я можу ніякого листа й не писати, якщо ти не хочеш. Скажи ти справді кохаєш цього гребенка? Якщо так, то я зможу промовчити про його появу та не руйнувати твого щастя. Чому? Тільки й могла ще прошепотіла здивована Гануся, ледь чутно, серед звуків лунаючої музики і знову побачила на його лиці той мрійливий та трішки сумний вираз, що й на початку вечора в нього був, коли він згадав про її маму, а тітка Глашка впустила тарілку з канапками. Дядько Данило важко зітхнув. Чому? повторив він, і очі його вскознули по сумному, невеселому обличчю Ганнусі, а потім поглянули туди, де зі Звольською стояла його дружина, яка старанно вдавала, що не помічає відвертого танцю доньки з якимсь агрономом. Скажу я тобі, Ганю, відверто, що на серці в мене. Одружився я з глашкою своєю рано, ще геть зеленим парубком. Одружився без особливого кохання, просто молодим був, якоюсь мірою ще дурним, розпустив руки трішки, ласий, до незайманого жіночого тіла, а мати в неї покійна тітка Палашка. Баба була така галаслива, узріла нас та такий гвалт учинила, що батько мене, мов те паскудне кошеня, за шкірку потягнув під вівтар з Галашкою. Та я особливо й не пручався, дівкою вона була тоді ще досить гарною, а то вже потім я скуштував отрути її кепського характеру. Але куди подінешся? Час ішов, народились діти. Ну, Попарубкував я коротко, то й що з того? Не все ж життя і парубкувати. А потім Микита побрався з твоєю мамою, Ганю. І чи повіриш, скільки разів бачив її дитиною і дівчинкою вже досить дорослою, та як побачив на весіллі, мене мов той грім накрив. Закохався я, що пропав. Та що з того мого кохання? Я одружений, з трьома дітьми, вона заміжня за моїм братом. Я й боровся з тим своїм почуттям Ганю, та все марно. Зізнався їй, був ладен все покинути заради неї, та вона Микиту залишати відмовилась мене з родини не забрала. Гріх сказала, як відрізала. Але й сама кохала. Я по очах бачив, що кохала, хоч і мовчали її вуста. А Глашка як провідала, то й витягнула мене до міста, подалі від слави, та відстань виявилась безсилою перед тим почуттям, що полонило моє серце майже 20 років тому. Нічого Ганю не забулось. Все живе ось тут. Дядько Данило вдарив себе в білу сорочку туди, де билось його серце, і замовк, замислено вдивляючись у суцільну темряву за вікном. Ганнуся теж мовчала, не знаючи, що сказати, і почуваючи себе дещо ніяково від такої дядькової відвертості. Тепер вона знала, чому тітка Глашка так ненавиділа їх із мамою. Зрозумілою стала ота печаль, що досить часто затьмарювала ясні мамині очі. Невже вона й справді весь цей час кохала дядька Данила, а з батьком жила, тому що боялась грішити, розбити чужу родину і порушити обітницю, котру давала перед вівтарем, а ще й дорікала їй, що вона нічого не розуміє тоді як мама все розуміла більше, ніж будь-хто. Гануся навіть про такий подумати не могла. Ти, можливо, мене почнеш засуджувати, продовжив дядько, і будеш мати рацію. Гануся заперечно захитала головою. Ні, я вас не засуджую. Дядько Данила слабко посміхнувся. Дякую. Я все це розповів для того, щоб ти знала, що я розумію тебе, Розумію те, чого не хоче зрозуміти Микита. Гануся стрепенулась. Скажіть, а батько знає про. швидко запитала вона і невпевнено змовкнула, зніяковівши. Дядько хитнув головою. Ні, не знає. Хоча, певне, я сказати не можу. Глашка он сама здогадалась, а Микита завжди потайним був. Може, про щось здогадується, а тільки ж мовчить. Він помовчав, а потім вже рішуче сказав То скажи мені, Ганю, чи кохаєш ти оцього агронома? Гануся підвела на нього очі, а потім поглянула на Павла, який танцював з поважною Фросиною Дмитрівною. Можливо, ще б кілька днів тому вона й відповіла ствердно, але зараз, зараз вона відказала, як відрізала Ні, я не кохаю його, але прошу вас, не пишіть нічого батькові. Я сама розберуся з ним. Але за вашу доброту я вам дуже вдячна. Дядько Данило усміхнувся, а потім відійшов до гостей. Через деякий час деякі з них почали збиратися додому, і поки вони вільно підтягувались до дверей, до Ганусі підсів Гребенко. Друзі, хочу зробити невеличку перерву та сказати кілька слів про те, що в мене на каналі є спонсорство. Я дуже вдячна всім тим, хто вже оформив його та підтримує мою творчість ще й в такий спосіб. Це неабияк важливо для мене. А всім тим, хто хотів би ознайомитися більш детально про рівні та вартість, то я залишаю посилання в описі під відео. Продовжуємо читати. Сінувши вдоволеною усмішкою та обдавши міцним запахом спиртного, він по-господарськи взяв її мляву руку і поцілував, наче не зауважив ані байдужості, ані холодності. Гарні в тебе, гані родичі, промовив він, цьомкаючи руку вологими, гарячими та м'якими вустами. Даруся навіть дозволила мені переночувати у вас сьогодні, аби не плентатись, хто знає куди, до того Семена в темряві. Ганнуся напружилась. Ви самі напросились. Павло хитнув головою. Та ні, вдоволено відповів він. Вона сама запропонувала. От добра дівка така вже приємна та гостинна. А що вже красуня яка. Ганнуся роздратовано висмикнула в нього руку. Було б краще, аби ви таки пішли ночувати до того свого Семена, відказала вона, гордовито випростовуючись та кидаючи на Павла невдоволений погляд. Під нього нестерпно тхнуло горілкою та духами дарини, солодко та нудотно. Гребенко просяяв п'яною усмішкою, Ревнуєш? ледь чутно та хрипко прошепотів він, знов наближаючи до неї свого вологого та свинявого рота, обдаючи смердючим духом горілки. Це приємно, ой, Ганю, як це приємно. А я теж ревную тебе до того хмиря вилищеного. Добре, що він рано пішов, а то не втримався б я. В морду б так і відходив, аби не чіпав чужих дівчат. А ти ж, моя Ганю, моя навіки, а я віриш, свого нікому не віддам. Він схилився до неї надто близько, відверто обшарюючи поглядом та гаряче зашепотів на вухо. Не замикайся сьогодні. Я прийду, як усі полягають. Ти чуєш, Ганю? Вона швидко поглянула на нього, зовсім поряд побачивши розвезене, палаючи захмелілим рум'янцем лице, скляні очі, і не відчула нічого, окрім легкої огиди, тому твердо відповіла Ні. Гань, ти що? Це ж така нагода. Ми ж і так належимо одне одному, то чого б нам не з'єднатись, я сказала ні. Перебила його Гануся з натиском у голосі і підвелася, аби йти геть. Але Павло не пустив її, поклавши на підлокітник свою важку руку та просвердливши недобрим поглядом. Для того душогубця себе бережеш? похмуро запитав він, і щось таке промайнуло в його очах, від чого Ганусі враз зробилось не по собі, навіть страшно. Ні для кого я себе не бережу, заперечила вона, відхиляючись від нього якомога далі. Це ж дім мого дядька. А ви, мало того, що вдерлись сюди, назвавшись моїм нареченим, та ще й пропонуєте мені таке, як ви можете. Ви одружений чоловік. Чи ви про Галину забули? Павло роздратовано смикнув підборіддям. З тобою забудеш. Пробурмотів він, знову нахиляючись до неї. Сказано ж тобі було, що я вже покинув її. Остогидла вона мені, гадюка повзуча, на все життя. То чого тобі ще треба, Ганю? Чого ти носа вже вернеш від мене, мов чужа, мов не було між нами нічого. А що воно було між нами? кинула Гануся, покрививши лице. Між нами було і є кохання, дурненьке дівча, з кривою усмішкою відповів Гребенко, простягаючи руку, аби обійняти Ганнусю. У пирогах це в нього виходило якось гарно та ніжно, але ось зараз, геть сп'янілий, він хопив Ганнусю досить грубо, умить нагадавши про відверті обійми з Дариною. Заберіть від мене свої пазурі вигукнула вона розлючено і, несподівано відштовхнувши його від себе, вскочила на ноги. Вам що? Геть розум відібрали, чи що? Павло кинув на неї важкий погляд. То он ти як? Гониш мене, відштовхуєш. На отого ката око поклала. Ну, давай, стелись під ноги, та як кине, то до мене можеш не приходити. Мені чужі недоїдки не потрібні. Його злі ревниві слова важко падали в саму душу Ганнусі, в її серце, вбиваючи там останні залишки колишнього почуття. Як він міг так ображати її, навіть ревнуючи? Як? Ганнуся того не розуміла. Образа клекотіла в ній, опікаючи краї серця. Хотілося ударити його, крикнути, аби він забирався геть з її життя і ніколи більше не повертався. Але Ганнуся уже розкривши рота, так нічого й не сказала, не встигла, бо за спиною пролунав сердитий голос дядини. Ганко, чого це ти стоїш руки в боки? Чи не бачила, що на кухні посуду вже під саму стелю? Зиркнувши на Павла, що спокійнісінько розвалився у кріслі, Ганнуся мовчки розвернулась та вийшла на кухню. Лють, що її переповнювала, вимагала виходу, тому вона завзято накинулася на брудний посуд не відчуваючи вже ні втоми, ні сонливості після того, що здавалось зовсім нескінченним днем, а в душі так і кликотіла образа на несправедливі слова Грибенка. Розходившись, Гануся від душі гримула посудом, не переймаючись особливо зі своєю галасливістю і не звертаючи уваги на те, що миє посуд у сукні дарини, і на білий шовк летять брудні плями. Обізвавши Грибенка телепнем, вона ледь не розбила гарну білосніжну тарілку, але таки втримала її мокрими руками. Ти що? Зайвого вихилила. Чи сказилася уже геть? Пролунав раптом за спиною голос тітки Глашки так непередбачувано, що Ганнуся аж підскочила, і добре, що не було в її руках нічого з посаду, а то неодмінно прозбила. Ніч на дворі, люди спати лягають, а ти чого оце гримаєш? Гануся поклала до шафи начищені виделки. Ви ж самі сказали посуд помити. Помити. зашепіла дядина. Але ж не гримати ним на весь будинок. Гануся кинула на неї байдужий погляд. Я вже закінчую. Досить спокійно відповіла вона, складаючи чисті трілки та витираючи стіл. Можеш іти відпочивати, промовила тітка Глашка, з жадібністю випиваючи склянку холодної води сьогодні надто втомилася, але завтра ми неодмінно поговоримо з тобою про твою недостойну поведінку і про нього. Вона зневажливо хитнула головою у бік кімнати, притягнула мені його. Гануся витрила руки рушником. Його ночувати запросила ваша Даруся, заперечила вона, дивлячись прямо в очі дядини, та роздратовано знизила плечима. Та, мабуть, же того й запросила, що ти вмовила її знаючи про янгольську доброту Дарусі. Нікого я не вмовляла, відказала Ганнуся і вийшла, навіть не побажавши дядині доброї ночі. У вітальні ще чулись чоловічі голоси, серед коротких слів яких виділялось п'яне бурмотіння гребенка. Поморщившись, Ганнуся тихенько прийшла мимо вітальні і сковзнула в свою кімнату. Подивилась на двері і про всяк випадок зачинила їх на защіпку чого ніколи не робила з часу свого приїзду, постояла так, слухаючись у заспокійливу тишу своєї кімнати, а потім, не запалюючи навіть світла, пройшла до вікна, де за білим маревом навіски, вже заглядала у вікно темна ніч, десь за стіною, з правого від неї боку, була квартира солодових. Вона трішки напружилась, дослухаючись, але там було тихо мов біля кладовища глухої ночі, тільки з вітальні ще було чутно, як лунають голоси. Обійнявши себе руками, вона застигла так на деякий час, вслуховуючись у цілковиту тишу та думаючи про те, що їй тепер робити. Одне вона знала певне ніяких стосунків з Павлом, особливо після оцих образливих слів, у неї вже не буде точно. Досить вже награлась на все життя нехай що хоче ти робить, хоч до Галини повертається, хоч у місті залишається, то вже його справа, тільки вона віднині для нього втрачена назавжди. Подумавши про село, вона раптом схопила себе на думці, що й повертатися не хоче вже не хоче, а тримав її тут Дмитро, надія, на якого продовжувала жити в її серці, незважаючи на його ревність. Мамо, прошепотіла вона, озираючись в темряву, а серцем звертаючись до мами. Що ж мені робити? Вона ще постояла так, сумуючи, а потім, мов блискавицею, сяйнула думка, що мамі ж можна листа написати. Обернувшись, Гануся запалила світло, знайшла папір та олівець, а потім упевнено вивела Здрастуйте, дорога моя мамо. Далі слова полились, мов з прорваного лантуха горох. Вона написала про все про зустріч із Дмитром, приїзд Гребенка, про ті почуття, які викликав у неї сірокий майор, про те, що не знає, що їй тепер робити. Навкруги вже було зовсім тихо, голоси у вітальні давно затихли, і дім поринув у цілковиту сонливу тишу, яку тепер порушувало тільки сюрчання цвіркунів за вікном. Тому несподівано гучно пролунав раптом для Ганусі тихий, обережний стук у двері, схожий радше на чиєсь шкрябання. Ганнуся застигла, не дописавши слова, майже відразу ж здогадавшись, хто шкрябається до неї в таку пізню годину. Гребенко. Гребенко. І справді, за якусь коротку хвильку серед нічної тиші пролунав його тихий, свистячий шепіт. Аню, аню, відчини. Ганнуся причаїлась на ліжку, все ще не скинувши сукні та затиснувши в спітнілих пальцях олівець, відчувало її серце, що він припутається, і не помилилось. Цікаво, на що він має надію, що вона, як остання блудниця, впустить його до себе, та ще після тієї образи, котрою він так її поранив. Ганю. знов почулось за дверей, тепер вже трішки голосніше. Відчини, Люба. Я ж знаю, що ти не спиш. Через двері світло видно. Ганю, чуєш? Чула вона. Добре чула його захмелілий, спокусливий шепіт, що рвав тишу глибокої ночі на дрібні шматочки, але продовжувала вперто мовчати. Нехай шкребеться, нехай навіть усю ніч отак прошкребеться, але вона жодним, навіть коротесеньким словом до нього не озветься, і нехай думає, що хоче. Ганю. знову залунало за дверей уже голосніше та впевненіше. Я знаю, ти образилась на мої слова, але й ти ж мене маєш зрозуміти. Я ж ревную тебе, чуєш, Ганю. І знову тиша, наче він і справді чекав, що вона відповість, але Гануся продовжувала мовчати. Мовчиш? почулася знову з образою в голосі, а я все одно від тебе не відступлюсь бажаєш ти чого чи ні. Ти мені належиш Ганю. Що тут за галас? обірвав раптом його пауку річ невдоволений голос тітки Гвашки. Це ви? Слухайте, добродію. Якщо не бажаєте, аби я серед ночі виставила вас за двері, то краще лягайте спати. Подоріли ви з Ганкою чи що. Одна посудом гримає, а ви по квартирі шастаєте вночі. Понабирались тут свинарки та агрономи, усякі на мою бідну голову, ні спокою, ні відпочинку немає. Павло щось пробурмотів, певне вибачаючись, а тітка Глашка ще побубоніла, але потім тихо хряснули двері, і знову дядьковим домом опанувала сонлива тиша. Ганнуся, вже позіхаючи, швидко закінчила листа до мами, маючи намір завтра ж відіслати його додому, а потім квапливо роздягнулася, застигла на декілька хвилин, опустивши очі, і обережно торкнулася блакитної квітки на ланцюжку. Тепла та яскрава, вона, здавалось, що берегла невидиме тепло сильних і довгих пальців Дмитра, увібравши його в себе повністю, аби зігрівати Ганусю, нагадуючи їй невідступно про чоловіка, темно сірі очі якого заповнили собою всі думки, полишили сердечного спокою. Зітхнувши, Ганнуся зняла з себе подарунок Дмитра та поклала його до торбинки, у якій зберігала мамину іконку, потім лягла і майже відразу провалилась в міцний сон, без сновидінь. Доброго ранку, тьотю. Привітавшись, тотою впівголоса, уникаючи її пронизливого, запитливого погляду, Дмитро опустився на стілець навпроти тьоті та відпив гарячої кави з невеличкої чашечки у блакитних польових квітках зовсім як очі в Ані, несподівано та недоречно промайнуло в голові, і він з роздратуванням різко поставив чашечку назад та оглушливо дзенькнула, вдарившись об блюдце. Тьотя Аня здивовано підняла брови. Здається, не такий він уже й добрий цей ранок. Замислено протягнула вона, продовжуючи вивчати Дмитра з якимсь незрозумілим, тратівливим інтересом, він скосив на неї темно сірі очі. Чому це? Тетя Аня м'яко посміхнулась. У тебе надто втомлений погляд, наче ти ночі не доспав, відповіла вона, підіймаючи кришку з великої білої кастрюлі і бовтуючи черпаком свіжий, тільки но з плити, червоний, із золотавими крапельками жиру борщ, потім насипала у тарілку та присунула до Дмитра. Тебе щось турбує? Дмитро, котрий завжди ще з дитинства полюбляв ті тітчині борщі, з байдужим виглядом поколотив варево, потім з'їв декілька ложок, майже не відчуваючи смаку, і нахмурився, коли тьотя повторила запитання Дмитрику, що все таки трапилось? Дмитро відклав ложку, поглянув на тьотю дещо сердито і пробурмотів З чого ти взяла, що щось трапилось? Тьотя Аня всипавши собі борщу в поумисок, поглянула на нього ніжно та лагідно своїми темними очима. Я чула, що ти не спав майже всю ніч, відповіла вона, уважно вдивляючись у його очі, котрі він вперто ховав від неї, опускаючи їх на заставлений тарілками, склянками та чашечками стіл, затінюючи густими віями. Просто вночі було надто жарко, от і не міг заснути нарешті відповів Дмитро, знизавши плечима та відсорбнувши кави. Ганна Гаврилівна у відповідь тільки недовірливо посміхнулась, бо вночі було доволі прохолодно. Чому ти так на мене дивишся? Нарешті не втримався Дмитро, відкушуючи від шматка хліба та з'їдаючи ложку смачного наваристого борщу. Чому? Так, чому? Просто я думаю, що ти, мій любий, закохався. Дмитро, ледь не вдавившись черговим ковтком кави, закашлявся, а потім витріщив на тьотю здивовані очі. Тьотю, що за дурниця прийшла тобі в голову? Та знов посміхнулася. Гадаєш, що якщо мені так багато років, то я неодмінно маю бути сліпою? Ні, любий мій, я ще добре бачу, особливо те, що мене цікавить. Дмитро нахмурив гладеньке чоло, Тьотю, ти помиляєшся. Та невже. махнула вона рукою, підвівши сиві брови та пронизливо поглянувши на Дмитра. Ні, любий. Можеш, якщо тобі вже так куртить, обманювати себе, але мене ти не обманеш. Я надто добре тебе знаю. Ти поза очі кажи мені, що хочеш, але я знаю одне ти закохався, Дмитрику. Ти помиляєшся, знову повторив Дмитро намагаючись не згадувати прозоро кришталевих, блакитних очей тієї, яка йому зовсім не належала. Ні, не помиляюсь, майже весело відповіла тьотя Аня, продовжуючи квітнути тією своєю всерозуміючою посмішкою. Я бачила ваші з Ганею очі. Дмитро напружився. Я би попросив тебе не згадувати про ту дівчину, Ганна Гаврилівна намощила свого прямого, досить красивої форми носа і вдало передражнила Дмитра. Ту дівчину, звідки ця зневага в твоєму голосі любий? Та дівчина має ім'я, до речі, досить красива. А те, що ти ревнуєш, ще не надає тобі права так зневажливо говорити про неї. Я ревную. Дмитро аж скочив з місця усе ще не бажаючи відкривати свого серця тьоті. Ну, з чого ти вигадала оцю дурницю? А то неправда. Ні. То чого ж тоді пащекуєш? Я не пащекую. Що це взагалі за вираз такий? Я просто тебе прошу не згадувати про цю Ганю. Що ж вона тобі такого зробила? Нічого. Дмитре. Дмитром вона взагалі то називала його дуже рідко, тільки тоді, коли починала чомусь гніватись, і зараз в її очах почав з'являтися гнів, а Дмитро, зітхнувши, сказав правду. Вона обманула мене. Обманула? Як? Дмитро роздратовано знизав плечима. А як обманюють жінки? Я вранці бачив її біля під'їзду з цим агрономом, а коли запитав, хто він для неї, вона відказала, що ніхто, просто сусіда. А що виявляється? Він наречений, а вона обманула. Дмитро відійшов від столу до вікна, поглянувши на вранішнє місто, що прокидалось повільно зі сну, відвернувся від пронизливого погляду тьоті, аби вона не бачила почуттів, що володіли ним зараз. Він ще досі не міг зрозуміти, як могла ця звичайна, простенька дівчинка з села за такий короткий час геть витиснути залишки його почуття до Наталки як змогла вона настільки увійти в його думки, що не міг він ні про що думати, окрім неї, навіть у Києві думаючи тільки про неї. Він не втримався і купив їй той подарунок, гадаючи, що вона не така, як Наталка. Але виявилось, що він помолився вона така самісінька. І це все. пролунав голос тьоті Ані, обриваючи його думки своїм неголосним та спокійним звучанням. Тільки через те ти про неї навіть чути не бажаєш. Дмитро кинув на неї невдоволений погляд. Тобі цього замало? Тобі теж було б замало, якби справа стосувалась Наташі, відбила Ганна Гаврилівна. Ось кому ти був ладен вибачити все, навіть зраду, справжню зраду, а не те, що було вчора. Ти взагалі в очі її дивився? Дмитро зітхнув. Дивився відповів він, з гіркотою подумавши про те, що краще б йому було цього не робити, не зазирати в ті ясні та блакитні очі, що сяйвом своїм притягували його до себе, причаровували, а потім змусили страждати, не спати всю ніч, а тільки згадувати кожну мить їхнього короткого знайомства та згорати від ревнощів до того товстого, але досить привабливого чоловіка. І що ти там побачив? Дмитро промовчав, відвернувшись до вікна. Мовчиш? злегка усміхнулася тітя Аня. Ну, то мовчи. А я скажу, що теж встигла зазирнути в ті незвичайні оченята, коли вона зустрічала нас біля дверей. І знаєш, що я там побачила? Побачила тоді, коли слідом за мною з'явилася твоя велична постать. Не знаю. Тетя Аня переможно усміхнулась я побачила там радість, а також зародження великого почуття, справжнього кохання. Дмитро заперечливо хитнув головою Тьотю, я тебе благаю. Про яке кохання ти говориш, коли в неї є наречений? Наречений. зневажливо мигикнула Ганна Гаврилівна. Ще невідомо, який він їй наречений. Можеш мені повірити, вона далеко не зраділа, коли побачила його несподівану появу її очі не спалахнули так, як запалали вони, коли з'явився ти. До того ж, чи помітив ти, як цей так званий наречений, поїдав очима цю дівицю кравецьких? Вона мені ніколи не подобалась, незважаючи на те, що ця сусідка наша, Глаша, спить і марить, якби втесать тобі свою милу доню. З недовірою і в той же час ненаситною жагою слухав Дмитро тьотю неуважно поглядаючи у вікно. Потім, коли він уже хотів відійти, щось змусило його поглянути в подвір'я, і він відразу ж напружився. З під'їзду стрімко вийшла, майже вистрибнула Аня, а до неї відразу ж підбігла молоденька чорна кішечка, завертілась, а потім почала тертись об сторонки дівочі ноги. Аня запустила руку в свою торбинку та витягнула якийсь шматочок, і дзвінко сріблясто засміялась, коли кішечка стала перед нею на задні лапки. Її сміх долинав до нього скрізь відкрите вікно, і він застиг, заслухавшись, бо не чув ще її сміху, і не міг уявити, що вона так приємно, так чаруючи, сміється. Агов, Дмитрику, ти мене чуєш? голосно запитала, майже закричала тітя Аня, і Дмитро, здригнувшись, кинув на неї винуватий погляд. Чую, Воно й видко, пробурмотіла вона. Витріщився у вікно, личию не зламав. Слухай, що ти там не бачив? Дмитро, провівши поглядом струнку постать Ганнусі, яка швидко зникла серед широкого зеленого листя дерев, повернувся до тітеньки та нарочито байдуже відповів нічого цікавого. Вона нагородила його красномовним та недовірливим поглядом, але більше допитуватись не стала просто знову заговорила про Аню і того її нареченого. Добре, тільки скажи мені, чи питав ти в неї про того нареченого, що він для неї та хто? Дмитро враз нахмурився. Тьотю, я нічого не питав. Дмитрику, вона сама сказала мені, що він їй не наречений. Кинув Дмитро. А ти? Що ти? Не повірив їй? Не повірив. І будь ласка, заперечив він, піднявши руку. Давай більше не будемо про це. Ось ось має заїхати Петро. У мене сьогодні допит, тому я краще почекаю машину на вулиці. Тьотя Аня поглянула на нього похмуро, а сніданок. Щось не хочеться. З винуватою усмішкою відповів Дмитро, цілуючи тьотю в суху прохолодну щоку, ніби не помічаючи того невдоволення, що застигло на її виразному обличчі, Якщо зголоднію, то поїм у конторі. Вона промовчала, а він рушив до дверей, махнувши її на прощання рукою. Провівши його похмурим поглядом до порогу, вона раптом тихо гукнула Дмитрику, так? Я хочу, щоб ти запам'ятав дві речі. Пролунав її трішки напружений голос. По перше, ти впертий, сліпий віслюк, а по друге, вона все одно кохає тебе. Дмитро на мить заплющив очі. Тьотю, не заперечуй мені, хлопчику, тому що я не помиляюсь, як не помилилась колись стосовно твоєї дорогоцінної наталки, в очах котрої не було і десятої частини того, чим палають очі цієї дівчинки. Вона махнула рукою. А тепер іди, іди собі, заривайся в роботу, мов той кріт, ховаючись від свого справжнього щастя. Дмитро пішов, а гость у ті Ані, її слова про те, що Аня кохає його, продовжували лунати біля нього, наздоганяючи його легким подихом швидкого прохолодного вітру. Люба тьотя Аня. Знала б вона, як самому Дмитрові хотілося, аби її впевнені слова про кохання Ані виявилися правдою, але він боявся, боявся повірити в них мов сама ця віра чаїла в собі біль, прихований біль зради, що уже встиг торкнутись його серця. Він тільки похитав головою, спускаючись східцями на вулицю, намагаючись викинути все це з голови, але марно. Дмитре Михайловичу, можна вас на хвилинку? Впізнавши голос, що пролунав за спиною, Дмитро поволі здригнувся і повільно повернув голову. Ліворуч, від під'їзду. Біля пишного куща оцвілого буску стояла висока, тоненька, але якась незграбна, а від того жалюгідна дівоча постать. Великі, мов випуклі, очі сірого кольору дивились на нього з острахом, болем та напругою. Але Дмитро бачив у них і потаємну ненависть, що гніздилась у самій глибині. Він добре пам'ятав цей погляд. Саме він обпік його вчора ввечері, коли він приїхав заарештовувати її батька, отця Федора Юрченка, диякона місцевої забороненої церкви. Коли Дмитро під'їхав до невеличкої, вбогої глиняної хатини на правому березі Дніпра, його підлеглі вже вивели з неї невисокого, худорлявого чоловіка середніх років з худим, утомленим лицем, а слідом вибігла ось оця дівчинка років 16-17, з болісним криком Тату, таточку, куди вони тебе везуть? Отець Федір здригнувся, його і без того бліде лице зробилось ще більш блідим. Кинувши швидкий наляканий погляд на Дмитра, він сикнув на доньку. Цить, Таню, зі мною все буде добре. Тату. Заберіть її. Коротко наказав він русовоосій, ще досить молодій жінці, що вийшла з хати слідом за донькою, та поліз до воронка. Тату, таточку рідненький. Несамовитий, повний невиразного болю крик розірвав сонливу тишу теплого літнього вечора, торкнувся слуху Дмитра, торкнувся так, що йому аж морозно зробилось на шкірі, незважаючи на спекотну погоду. Потім вона перевела погляд на нього, відшукавши серед решти присутніх, здогадавшись, що він і є головним. І Дмитро ледь не відсахнувся. Такою ненавистю спалахнули заплакані сірі очі. Відпустіть мого татка, відпустіть його, благаю вас. Вона рвонулась було до Дмитра, але з хати вискочила якась незнайома, похмура літня жінка і вхопила дівчинку з несподіваною силою, потягнула до хати, а мати стояла поряд, не проронивши жодного слова тільки плакала, а дівчинка все дивилась на нього, і погляд той проходив, здавалось, у саму його душу, перетворюючи звичайний та звичний вже арешт на щось таке, від чого Дмитро відчував себе не надто добре та затишно. Звична річ вони пов'язали ворога народу, який багато чого встиг накоїти протизаконного, а скільки їх уже було таких до нього. Дмитро навіть ніколи не рахував, він просто завжди виконував свою роботу, ніколи особливо не замислюючись над долями тих людей, що майже нескінченною стрічкою проходили через його допити, але там, біля бідної дияконської хати, через оцю дівчинку, він чи не вперше відчув за собою неясну, незрозумілу для нього провину провину перед тим, хто був ворогом народу. Спочатку він навіть зніяковів але вже потім офіцер НКВС взяв над ним гору, і Дмитро розсердився на самого себе за цей прояв м'якосердості, зовсім недоречний у його суворій та безжалісній роботі. І ось ця дівчинка, що одним поглядом зуміла пробудити в ньому незрозумілі та недоречні почуття, стоїть тепер перед ним, на худому, навіть виснаженому обличчі з досить непривабливими рисами горять, вирізняються очі, великі сірі, в котрих по дитячому гірка образа зливається з цілком дорослим почуттям ненависті. Дмитро зітхнув Я вас слухаю. Вона мить помовчала, опустивши долу сірі очі, мов приховуючи ту, палаючи свою ненависть та збираючись з духом. Потім підвела очі і повільно, мов штовхаючи з себе слова, вимовила Мама не чула, як я пішла сюди, інакше б ніколи в житті не дозволила, але я я не могла не прийти. Знов коротке мовчання та відчайдушна невпевненість в очах, а потім знову слова палки та болісні, які, здавалось, лились прямо з юного дівочого серця. Дмитре Михайловичу, ви ж теж жива людина, у вас теж є татко. Він помер. Чомусь вставив він, але вона, мов не зачувши його тихих слів, провадила Ви маєте зрозуміти мене. Від вас залежить подальша таткова доля. Він же не ворог народу, він є найдобрішою людиною на цьому світі. Якби ви тільки знали, скільки в ньому світла, скільки тепла. Така людина просто не може бути ворогом для свого народу. Навпаки, він так допомагав людям скільки отримали від нього допомоги. Я благаю вас, не засуджуйте його, не полишайте нас сиротами, нас вже семеро, а у мами таке слабке здоров'я, вона нас не потягне. Дмитро зупинив її, піднявши руку. Долю вашого батька буде вирішувати слідство. Коротко проговорив він, наче не своїм, дерев'яним голосом, намагаючись не замислюватись над її словами надто глибоко. Для нього Федір Юрченко має бути просто підсудним, ворогом народу, людиною, котра керувала підпільним зборищем богомольців, завербовуючи до своєї секти все нових і нових простачків. Так Дмитра вчили, так він робив протягом вже не одного року, і особливо не переймався з цього приводу, не замислювався, що ці підсудні теж люди, у яких є сім'ї, що теж страждають. Він робив те, що вважав правильним та корисним для власного народу, тому що партія ж поганого не порадить вона ж, навпаки, пікується про всіх чесних громадян, вилучаючи з їхнього оточення тих, хто є ворогами народу. Але ось це худерляве створіння своїм вчорашнім криком за батьком, своїм невимовним горем щось зрушило в його серці чи не вперше змусивши замислитись про те, що чоловік, якого він має сьогодні допитати, теж є людиною, а не безликим ворогом народу. Таня Юрченко благально простягнула до нього руки. Але ж ви головний у цьому слідстві. Невже ви не можете вчинити так, аби мого татка відпустили? Якщо доведено буде його провину, то не зможу. Вона зморщила своє гладке чоло, але ж тато ні в чому не винен. Дмитро важко зітхнув. Я вам ще раз повторюю, що долю вашого батька має вирішити слідство. Проговорив він, спостерігаючи, як у двір повільно, як завжди, повагом в'їжджає Петро. Незважаючи на досить дружні стосунки зі своїм водієм, Дмитро волів би, аби той не чув його розмови з цією дівчиною, не тому, що не довіряв йому, а просто довгі роки праці навчили його бути досить обережним з людьми, якими б вірними вони не здавались. Я нічого вам обіцяти не можу, додав він, намагаючись не дивитись в її сірі очі, котрі буравили його наполегливим та відчайдушним поглядом. Він уже зробив декілька кроків до машини, коли раптом праворуч замерехтіло щось блакитно сіре, знайоме. Аня. Дмитро несподівано для самого себе застиг, не дійшовши до автівки і відчувши, як стрибнуло кудись вниз його неслухняне та зухвале серце. Вона йшла, опустивши голівку, не помічаючи його, але потім, відчувши його погляд, стрімко підвела свої ясні блакитні очі, зустрівшись з ним поглядом. І Дмитро замер, занурившись головою в ці блакитні озера дивовижної краси. Почуття було таким сильним, що він ледь утримався аби не рвонути до неї і не вхопити в обійми, але згадка про того горе нареченого утримала його на місці, знов вибудувавши між ними глуху стіну. Чому ви такий безсердечний? Раптом пролунав за спиною дзвінкий дівочий голос, і Дмитро здригнувся, вже геть забувши про те жалюгідне створіння, що пронизувало його поглядом. Аня теж стрепенулася, здивовано поглянула на Таню, позбавивши чару своїх очей. Мій татко не винен. Чуєте? голосно закричала таня Юрченко, а Дмитро зачув в її голосі істеричні нотки. Мій татко не винен, ви засуджуєте невинного. Дмитро напівобернувся до неї. Заспокойтесь. Вона відповіла йому поглядом, повним ненависті. Заспокоїти мене може, тільки воля мого батька відповіла вона, мов холодом його овіяла. Я прийшла просити вас, як людину, змилуватися над невинним, та помилилась таким звірам, як ви, жалість невідома. Тихі, мов приречені слова, від яких Дмитру зробилось не по собі. Він поглянув на Аню, в очах якої плескався подив з острахом, але сказати нічого не встиг бо позаду пролунав занепокоєний, дещо напружений голос Петра. Щось трапилось, Дмитре Михайловичу. Дмитро ще раз поглянув у ненавистю сірі очі, потім зустрів розгублений погляд Ані і рішуче відповів Нічого не трапилось. Поїхали. Петро ще раз уважно поглянув на застиглу Таню Юрченко, поглянув з насторогою і зник у темному череві автівки, Дмитро теж сів, так і не сказавши Ганнусі жодного слова, але розриваючись між бажанням кинутись до неї, схопити в обійми та холодним голосом розуму, негайно забиратись геть від цієї дівулі, що обманула його. Він відкинувся на спинку сидіння, намагаючись не думати про те, що полишив там, біля ніг Ані, чоловіче серце, котре метушилось між темним почуттям ревнощів та набагато світлішим почуттям, у якому він не бажав зізнаватись навіть самому собі. Частина вісьма Велика чорна автівка, м'яко рушивши з місця, повільно зникла за поворотом. Ганнуся провела її сумним, довгим поглядом, відчуваючи себе так, наче від серця відривається чималий кусень, і зникає разом з метром за тим поворотом. Марно, все марно почувся поряд тихий, сумний голос, і Гануся поглянула на високу худу дівчину з великими сірими очима, яка казала майорові дивні речі. Безнадійно махнувши рукою, вона скривилась, схлипнула раз другий, по дитячому ображено відставивши тонку нижню губу, а потім вже заплакала скупими як здалося Ганусі, злими сльозами. Але в тому плачі було стільки відчаю, стільки невимовного горя, що Ганусі аж серце кров'ю облилось, і, зваживши якусь мить, вона підійшла до незнайомки та обережно взяла її за руку. Він майор вас чимось образив? запитала вона, зазираючи у великі сірі очі, сповнені болю. Дівчина хитнула русявою головою. Образив? перепитала вона, і очі її раптово спалахнули таким холодом стримуваної ненависті, що Гануся аж відсахнулась. Шкода, що людей проклинати не можна гріх, а то б я так його закляла, хоч душу б відвела. Ганусі зробилось недобре. Що, що ж він вам зробив? Все. коротко кинула незнайомка, розмазуючи по щоках сльози брудними худими руками, він заарештував мого татка, найкращого татка на світі, безмежно добру, лагідну і що там казати, святу людину, і тільки за те, що той навертає людей до Господа, вчить їх добру. Вона шморгнула та вп'яла свої великі сірі очі в розгублене лице Ганнусі. А хіба це злочин? Хіба в цьому є щось погане, щоб вважати людину ворогом народу? Ганнуся заблимала, а потім захитала головою. Ні, я гадаю, що ні, невпевнено відповіла вона. Ось і я так вважаю, хитнула головою незнайомка. Та оцей звір, що зветься майором Солодовим. Хіба ж він може то зрозуміти? А я так сподівалась, що він зрозуміє, і йшла сюди, підганяючи себе цією надією. Думала, що в ньому людина не до кінця померла під каменюкою цього клятого комунізму, бо бачила вчора, як татка забирали. Щось схоже на співчуття в його очах було. Та то мені просто здалось. Він не захотів мене зрозуміти, не пожалів ані моєї хворої мами, ані нас, сімох дітей нашого батечка. Вона гірко, зовсім по старечому зітхнула, знов поглянула на Ганусю і махнула рукою. Дякую вам що хоч ви виявили сердечність. Шкода тільки, що ви не майор Солодов. Та мені вже час. Прощавайте. Вона дружньо, несподівано тепло посміхнулась і, стрімко зірвавшись з місця, хутко потягнулась геть з їхнього двору. Трішки незграбно переставляючи довгі, тоненькі свої ніжки в грубих, явно завеликих для неї черевиках. Ганнуся, застигнувши, мов прикипівши до одного місця, дивилась услід стрімкій, одягненій в стареньку сіру ковтину та чорну спідницю постаті, в котрій було щось таке жалісне, що аж серце розривалось, і раптом, несподівано для самої себе, коли висока постать вже майже зникла за кущем шепшини, що ріс біля сусіднього двору, вона голосно та дзвінко вигукнула Дівчино, заждіть хвилинку. Вузька, Трішки сутула спина напружилась, а потім дівчина зовсім зупинилась, спочатку уповільнивши свою стрімку ходу, обернулась, здивовано та запитливо дивлячись на Ганусю, яка мало не бігла до неї. Я я можу допомогти вам. На одному подиху видихнула Гануся, зупиняючись біля незнайомки. Вона і справді могла допомогти, бо знала Солодова таким, яким його не знала оця дівчина. В сірих очах промайнули подив та недовіра. Допомогти? Як? Ганнуся всміхнулась. Я можу спробувати вмовити Дмитра Михайловича. Повірте мені, він не такий вже й звір, яким ви його собі уявили. Сірі очі підозріло примружились, вмить зробились колючими, сердитими, а голос задзвенів, мов розбитий кришталь, коли вона коротко кинула. А ви хто? Його коханка. Ганнуся, продовжуючи посміхатись, аж відчахнулась, відчуваючи, як ця недоречна посмішка в'яне на вустах. Ні, ви що? заперечила вона, червоніючи лицем, мов маків цвіт від цих слів. Я йому просто знайома, сусідка. Дівчина скривилась. Та, мабуть, непросто. Промовила вона, і Ганнуся помітила на її лиці відчайдушну боротьбу почуттів мов бажання прийняти допомогу боролось у ній із гордим небажанням приймати цю допомогу від якоїсь коханки майора, раз обіцяєте вмовити його. Гануся заперечував захитала головою. Я не обіцяла, а сказала, що тільки зможу спробувати, але якщо ви не хочете, то я нав'язуватись не буду. Дівчина на якусь мить заплющила свої затуманені очі, потім швидко перехрестилася щось прошепотіла про себе, певне молитву, а коли знову відкрила очі, в них читався якийсь незрозумілий, покірно роздратований вираз Хочу. Павко та гаряче відгукнулась вона на Ганнусині слова. Якби ви тільки знали, як я хочу, щоб татка звільнили, що готова прийняти допомогу від будь кого, незважаючи ні на що. Вона помовчала, уважно роздивляючись геть за червонілу Ганнусю, а потім несподівано вхопила за руку та швидко промовила Вибачте мене, я просто бовкнула, не подумавши. Перше, що в голову набрего. Не схожі ви на коханку такого випащеного чоловіка, як майор Солодов. Ви така простенька. Коханки такими не бувають. Ганнуся вичавила з себе посмішку. Дякую. Таня. Знову простягнула до неї незнайомка свою худу, тонку, мов палиця руку з брудними долонями. Таня Юрченко. Ганнуся потисла ту руку у відповідь. Ганнуся. Тобто Ганна Кравецька. Ганнуся пасує більше. Пролунало у відповідь. А очі кольору туману. Продовжували уважно її вивчати. Дякую тобі за бажання допомогти. Та вибач за прямоту. Така я вже вродилась пряма та різка але мені мало віриться, що зможеш ти його вмовити. Ви з ним навіть не привітались. Ганнуся поморщилась. То ми трішки посварились, відказала вона, відчуваючи, як знову червоніє. Вона говорила неправду. Не трішки вони посварились, а так, що він і знати її тепер не хоче, навіть не вітається, а вона надумала вмовляти його відпустити батька цієї тані, і про що тільки думала, коли наздоганяла її з цими словами, та ні про що не думала, гнана жалем до чужого горя та відчайдушним бажанням допомогти. Ганнусю. прошепотіла Тетяна, і сльози заблищали у великих очах. Ти ж навіть не уявляєш, якою я буду тобі вдячною, коли ти зможеш його вмовити. Татко для нас є всім у цьому світі, а якщо його зашлють до табору, то в нього звідти залишиться тільки один вихід на той світ. А якщо татка не стане, то це об'є маму. Вона й так заслабка з вчорашнього дня. До цього теж хворобливою була, а це нещастя її вже геть підкосило. А нас семеро Ганю. Я найстарша, а молодший на стині взагалі два рочки. Що ж я буду робити, коли татко загине в таборі, а мама помре? Та в мене відберуть їх та по притулках пересовують. Тоді вже й жах подумати, що буде. Ми ж так любимо один одного. Вона не договорила, сльози градом полилися з її очей, і вона заридала, ховаючи лице в брудних долонях. Ганнуся застигла поряд, не знаючи, що сказати бідолашній, і згадуючи своїх маму, і Васика та батька. Що б робила вона сама, аби з ними трапилось таке нещастя. Ганнуся навіть не знала про таке страшно подумати. Ні, вона тепер не відчепиться від Солодова, допоки він не пообіцяє зробити хоч щось. Вибач, прошепотіла Таня, розмазуючи сльози по щоках. Я рідко дозволяю собі розкисати, адже татко завжди вчив мене бути сильною, бо я старша. А це я просто не могла втриматись. Тобі не треба вибачатись за ці сльози. Можливо, але я зараз стану такою потворною. Ганнуся заперечував, захитала головою. Нічого ти не потворна. Потворна, потворна, зітхнула Таня. Та я до цього вже звикла. Мама ж все зітхає, що мені погладчати трішки, то, може б, і зробилась привабливішою зовні. Та де тут погладчаєш? Коли роботи ціла купа, а їси таке сяке. Ви. ви голодуєте? а всякого буває. Татко ж раніше в Успенському соборі такі гарні літургії правив, а як зачинили його, то тепер доводиться перебиватися випадковими заробітками, а воно, знаєш, як коли поталанить чи пошле господь копічину, а ні, то й так якось переживемо. Влітку краще, і городина є, садочок, а от взимку важче. Але ми вже звикли. Вона так спокійно, мов то звичайна справа, розповідала про те, що їхня велика родина іноді голодує, тим часом, коли у Ганусі мурашки повзали по спині. Ой. мов отямившись, хаминулась Тетяна. Загомонілася тут з тобою, а в мене ще обід не готовий. Я ж потайки сюди прийшла, бо мама, якби дізналась, то до ліжка мене прив'язала і не пустила, то я побіжу. Гануся посміхнулась. Біжи, а вона збентежилась, не зважуючись запитати, аби не образити Таню, а потім все таки прошепотіла А у вас є що їсти? Є, зараз є. Дякувати добрим людям у татка останнім часом була робота, то ми з мамою запаслись. Слухай, Ганю, а коли ти побалакаєш з майором? Ганнуся завагалась напевно, увечері. Дякую. Та я ж ще нічого не зробила. Господь і наміри цінує, поважно та впевнено відказала Таня, цілуючи Ганусю в щічку. Я буду молитись за тебе, аби пощастило. Добре. Сумно посміхнувшись, і з надією в очах, Таня махнула своїми незграбними руками, стрімко обернулась і поспішила геть. А Ганна, постоявши ще хвилинку, пішла додому, де було тихо та спокійно. Вона пройшла на кухню, поклала хліб на стіл і скривилась, зачувши важкі кроки дядини в коридорі. Та повільно увійшла на кухню у своєму незмінному строкатому халаті з похмурим лицем та буркнула. Хліб купила. Ганнуся хитнула головою на стіл. Купила. Сьогодні звариш капусняк, качка в холодильнику. Але стривай. зупинила вона Ганнусю. Спочатку розмова є. Ганнуся зітхнула нічого доброго та розмова не віщувала. Ну, давай, зізнавайся, прошепіла тітка Глашка. Гануся відступила назад. У чому зізнаватись? А як ти вкрала в сестри нареченого? Якого нареченого? Всі зелені очі тітки Глашки погрозливо заблищали. А от дурненько з себе не вдавай. Усе ти розумієш по очицях бачу. Ну, кажи, тихоне, як змогла причарувати Дмитра Михайловича? Гануся відсахнулась. Та нікого я не причаровувала. А не бреши. просичала дядина, кинувши на неї ненависний погляд. За зовсім сліпу мене тримаєш. Думаєш, не бачила я, як він очима поїдав тебе увесь вчорашній вечір, і як ти кидала на нього заманливі погляди а про що в коридорі домовлялась, а за що він тобі коштовну річ подарував. Не по братськи ж і не з доброти душевної. Ганнуся підняла голову. То ви вже в нього запитайте. Пащикуєш? І не соромно тобі. Прийшла в наш дім і за спиною паскудиш, у сестри щастя відбираєш. Гадаєш, що я таке стерплю? Ваша справа. Рота закрий. Я багато чого могла б тобі вибачити, але ось цього не вибачу ніколи. Мов виплюнула слова тітка Глашка, аж бризнувши слиною. А Гануся, у якій повільно почало закипати роздратування, не витримала, виказала все, що так і просилось на язика. Даремно ви за тим майором пропадаєте, зухвало сказала вона. Не потрібен він вашій дарусі. Їй отого гуцула Прокопенка подавай. Вона за нього мені, мов кішка ледь очей не повидряпувала. У дядькової на мить і подих перехопило від цих слів. Та як як ти можеш таке казати? прошипіла вона, хапаючись за серце. На мою Дарусю. Я кажу правду. Та щоб ти була пощезла зі своєю правдою. Ніколи я. Чуєш, ніколи не дозволю, щоб моя ясна зоренька побралася з цим волоцюгою, з цим бабієм, який швендіє по місту як кобиляча душа, промотуючи все до останнього карбованця. І куди він її поведе? До себе в гуртожиток смердючий, де таргани та бущиці бігають, а з меблів тільки потягнути сітчасте ліжко. Ганнуся знизала плечима. Дарина сама такого покохала. А що б же ти, враже дівко, і не дочекалась такого мого горя. Що, кортиць пекатись дарусеньки, аби самі прибрати до рук Дмитра Михайловича, а не вийде. Я тобі цього не подарую. Нехай Данило що хоче, каже а ти в нас жити не будеш. Я тебе вижену зі своєї хати. Сьогодні ж напишу твоєму батькові, цьому нещасному звидарю, що приїжджав за тобою, бо на вулицю викину. Тут дядько Данило господар. А ти мені своїм дядьком не пужай, то я ще терпіла тебе підкорялась йому. А от тепер терпець у мене увірвався я вам усім покажу. Вона помовчала, важко дихаючи та зле поглядаючи на Ганусю, а потім махнула рукою. А тепер йди з моїх очей, я сама обід приготую. Гануся пішла до своєї кімнати, не знаючи, чи вже радіти з того, що скоро повернеться додому, а чи ні. А заважав тій радості Дмитро, від якого вона мала поїхати, чи побачить вона його колись знову а чи ця розлука буде вже назавжди. Не знала вона того і відчувала, як болісно стискається серце від однієї думки про те, що вже ніколи не побачить Дмитра. Поволі минув день, який Гануся, нудьгуючи, провела в кімнаті, чекаючи, поки настане вечір, і Дмитро повернеться додому. По обіді у квартирі зробилось якось надзвичайно оглушливо тихо, і Ганнуся знала тому причину. Дарина пішла з дому, у них з дядьковою вдень виникла сварка, під час якої Дарина кричала, що вона любить тільки Миколу, і ніхто інший їй у житті не потрібен, а тітка Глашка верещала, що ніколи не дозволить, щоб той гультяй зробився її зятем. Потім вони затихли, але несподівано зачувся крик дядькової Доню, ти куди? До Миколи. пролунало у відповідь. Раз не потрібен тобі такий зять, то й мені не потрібна така мати, як ти. Гримнули, аж вікна задзвеніли вхідні двері. У квартирі запанувала суцільна, недобра якась тиша, що її невдовзі розірвав тихий, ледь чутний плач. То, певне, плакала дядькова за любою донечкою, і Гануся, як не намагалась, не змогла відчути ані краплини жалю до неї. А за декілька хвилин ту тишу порушив дядько Данила що повернувся з роботи. Ганнуся чула, як він пройшов до кімнати, як про щось неголосно перемовлявся з тіткою, і плач почав затихати. Зітхнувши, Ганнуся підійшла до вікна, аби не прогавити приїзду Дмитра. Сміливість, що опанувала нею вранці, кудись поділась, і вона тепер з жахом думала про те, що має йти до нього просити за когось. І ти, коли серце завмирає від хвилювання, та переповнюючої його ніжності. Вона вже й жалкувала про ту обіцянку, що дала тані, та нічого вже не вдієш. Людина на неї сподівається, а вона має відкинути усі свої вагання і допомогти людям. Погляд вихопив чорну машину, котра повільно заїжджала у двір, і Гануся відчула, як відчайдушно захвилювалось її серце. Воно завмерло на мить, коли Дмитро повільно вийшов з машини, знявши кашкет. Із жадібністю закоханої жінки вдивлялась вона у його ставну постать, коли він про щось розмовляв зі своїм водієм, наче намагалась увібрати в себе кожну рису, кожен його рух, аби потім сумно згадувати в розвуці. У якусь мить, мов відчувши той зголоднілий погляд, Дмитро різко підняв голову відразу ж відшукавши вікно, у якому було видно її. Вона відчула, як тілом прокотилась гаряча хвиля, торкнулась серця та там і завмерла, наповнюючи його невимовною ніжністю до цього чоловіка. Ще декілька ненаситних, своєю неповторюваністю хвилинок, і Дмитро різко опустив голову, мов отямившись, а потім взагалі зник у під'їзді. А Ганя ще постояла так, прислуховуючись до несамовитого стуку свого неслухняного серця, а потім зітхнула і пішла виконувати свою обіцянку. Простягнувши неслухняний палець, вона несміливо подзвонила у сусідні двері і застигла, чекаючи, що ось зараз з'явиться його висока постать, і він просто не захоче з нею розмовляти. Але вона помолилась через хвилину двері відчинилась, і Гануся з полегшенням побачила перед собою огрядну, в ситцевому блакитно білому халаті постать Ганни Гаврилівни. Вона тримала в руках плетений кошик з пиріжками і привітно посміхалась, дивлячись добрими карими очима. Доброго вечора. ледь вичавила з себе Гануся привітання, раптом засоромившись свого приходу. Ганна Гаврилівна відповіла м'якою посмішкою Доброго вечора й тобі. А ти до нас? Гануся ледь помітно почервоніла. Так, сказала вона тихо, уявляючи собі, що може подумати про неї ця добра та привітна жінка, що вона сама прийшла до її небожа. Он уже в очах запитання світиться. У мене важлива справа до Дмитра Михайловича. Ну, то проходь. м'яко відгукнулась тьотя Дмитра, відсторонюючись від дверей та пропускаючи Ганусю до квартири, великої, світлої та затишної. Дмитрику, до тебе прийшли. з легкою посмішкою промовила вона, відчинивши двері до великої кімнати. А Гануся, відчувши, як закалатало серце та почали терпнути кінчики пальців, застигла на порозі, відчуваючи таку невпевненість та зніяковіння, що була вже ладна обернутись та втекти геть, та все ж змусила себе повільно переступити поріг. Дмитро сидів за округлим, прибраним білою скатертиною столом і пив щось з маленької чашечки. При появі Ганусі він так і завмер, не донісши чашки до рота. Ганнуся теж застигла, прикута до місця невідомою для неї силою. Не могла ні слова сказати, ні поворушитись. Єдине, на що вона була здатна, тільки стояти і дивитись в очі Дмитра. Щось трапилось? запитав Дмитро, порушуючи тишу і опускаючи очі на геть забуту чашку в своїх руках. Ганнуся важко зітхнула, відчуваючи, що від хвилювання не може й слова сказати, але потім промовила ледь чутно Я мені потрібно побалакати з вами про дещо важливе. Вона змовкла, поглянувши невпевнено на Ганну Гаврилівну, не знаючи, чи можна казати при ній. А та, мов зрозумівши її вагання, м'яко всміхнулася. Ну, не буду вам заважати, сказала вона, поставила кошик з пиріжками на стіл та й вийшла, причинивши за собою двері. Ганнуся залишилась наодинці з Дмитром. Деякий час у кімнаті панувала напружена тиша. Ганнуся не могла побороти в собі невпевненість, тому й почала відчувати, як кортить зробити дві протилежні між собою речі втекти геть із цієї кімнати та кинутись до нього, такого близького і водночас недосяжного, красивого, обійняти струнку колону його шиї, припасти до нього та прошепотіти, що ніхто їй уже не потрібен. Але вона не зробила ні того, ні іншого, а просто залишилась стояти на місці, примушуючи себе почати розмову та слова, які вона б мала сказати, мов кляті вороги, тікали від неї та не йшли до розуму. Дмитро ж теж мовчав, поглядаючи на неї коротко та не зовсім зрозуміло. Ну, нарешті простягнув він, мов утомившись від цього напруженого мовчання. Я слухаю. Гануся прокашлялась, потім прошепотіла. Я прийшла просити вашої ласки. Темні брови Дмитра поповзли вверх. У Так. Гануся помовчала, а потім випалила на єдиному подиху, мов боячись, що потім вже не вистачить сміливості. Я прийшла просити вас за Федора Юрченка, якого ви заарештували вчора. Ви повинні зрозуміти, що його родина без нього просто загине, у нього дружина дуже хвора. Дмитро поморщився. Аню, я благаю вас, не треба. Я все знаю про цього Юрченка, але його долю має вирішити слідство, а не я. Ви кажете неправду. Он як? Його донька сказала мені, що ви можете йому допомогти, бо ви там головний, і саме від вас залежить його доля. Ви нічого не розумієте, Аню. Я не можу ось так просто взяти і відпустити його на волю, без допитів та вивчення його справи. Але ж ви можете зробити так, аби його не засудили до засвання й табору? запитала Дмитра Ганнуся і з радістю помітила в його очах вагання, а потім, несподівано для самої себе, сказала такі слова, які б ніколи не могла промовити, аби не знала, що має скоро поїхати від нього. Ви зробите це, якщо я вас дуже про це попрошу. Його очі сяйнули, а Гануся важко задихала відчуваючи, як напружилось усе її тіло у відповідь на цей погляд, погляд, у якому вже відверто світилась його палка ніжність до неї. Він повільно підвівся з місця, не спускаючи з неї напруженого погляду, а Гануся, ледь тримаючись на ногах від напливу почуттів, прошепотіла Будь ласка, зробіть це, на згадку про мене. Його темні брови склались у похмуру лінію. На пам'ять про вас? Так, я мушу повернутись до свого села. Ми з тіткою Глашкою так сьогодні посварились, що я просто не можу залишатись в її домі. В його очах проминули розчарування, зневіра та ще щось незрозуміле, але Гануся помітила, що ця новина зовсім не сподобалась. Він деякий час мовчки, напружено вдивляючись у її обличчя, вирішуючи щось про себе а Ганусі чекала на його відповідь з таким трепетом, наче саме від цих слів залежала не чужа доля, а її власна. У той же час їй відчайдушно хотілося, аби він почав відмовляти її від цього від'їзду, щоб, забувши про свою образу за Грибенка, він сказав, що не відпустить від себе вже ніколи в житті. Вона так замріялась про це, що ледь розчула його слова то ви, певне, прийшли попрощатись промовив він, стрімко оминаючи стіл та прямуючи до неї. У Ганусі перехопило подих, коли він несподівано опинився настільки близько, що їх розділяло уже тільки один крок, а потім її слуху торкнувся його оксамитово м'який шепіт Та будь я проклятий на все життя, якщо дозволю тобі піти від мене. Скажи тільки слово, Аню, одне слово, що тобі потрібен я, а не отой мужлан, що ти моя тільки моя, і я забуду увесь світ і ніколи тебе не відпущу. Аню. Ганнуся, завмерши в його обіймах, зачаровано слухала ці слова, а потім змогла тільки охопити його шию своїми тремтячими руками та зазирнути в незрівнянні темно сірі очі, в котрих читались та світилась коханням тепла ніжність до неї, і, замираючи від щастя, прошепотіла Мені не потрібен Гребенко, він взагалі ніякий мені не наречений. То просто Дарина приревнувала мене до того Прокопенка і бовкнула з якоїсь речі, що Павло мій наречений, але то не так він взагалі ще й одружений. Дмитро на мить заплющив очі. Аню, скажи, скажи, що ти моя. Так, я твоя. видихнула вона ледь чутно і впала в його обійми майже відразу відчувши на своїх вустах терпку солодкість його першого поцілунку. Гарячі чоловічі вуста цілували її несамовито, з пристрастю, яка була змішана з такою приголомшуючою ніжністю, що Гануся тонула, тонула в цьому поцілунку, забувши про цілий світ, ледь не мліючи в його обіймах. Вона цілувала його у відповідь, відчуваючи, що саме ось тут, у цих руках, поряд з цією людиною, і є її місце в цьому світі, тільки тут, з ним. Вона відчувала себе так, наче після довгої дороги повернулась нарешті додому, наче після довгих пошуків знайшла нарешті другу половину самої себе, ту саму половину, без якої її життя було б неповним і геть пустим, а серце її калатало в грудях, мов навіжене, поряд з його серцем, яке теж оглушливо билось у нього в грудях. Аню, щастя моє, прошепотів він на мить, відриваючись від Ганнусі, та знову жадібно притискаючись до її вуст, обіймаючись ще міцніше, і вона відповіла йому з усією любов'ю, що накопичувалась у її серці всі ці дні, майже втративши свідомість від насолоди, від того несамовитого відчуття щастя, що охопило всю її сутність. Вони не помітили Ганни Гаврилівни котра тихенько відчинила двері, але, побачивши їхні звиті в обіймах постаті, полегшено усміхнувшись, тихенько відступила. Що ж, друзі, четверта частина позаду, попереду ще дві останні. Мені вже дуже кортить дізнатися, що ж буде далі, начитати для вас наступні частини та разом з вами дізнатись продовження. Розумію, що ви його будете очікувати якомога скоріше, тож буду докладати всіх зусиль, аби ви послухали продовження в найближчий час. Що ж, я дуже вдячна всім, хто дослухав цю частину разом зі мною до кінця. Переходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь на нього, я вам буду дуже за це вдячна, а також не забувайте написати коментар з вашими думками я буду дуже чекати на нього. Дякую вам, бережіть себе.